Njemu pripada sva slava i sva hvala i sve pohvale. i on je hvaljen i veličan i na nebesima i na zemlji. Njega slavi sve živo i veliča i mnogi od ljudi. I salavat i selam Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam njegovim ashabima, njegovoj čistoj i časnoj porodici i sljedbenicima na pravom putu do sudnjeg dana. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala slava i hvala i posebna zahvala na ovom džematu i na ovom skupu i na ovom bereketu, bereketu ovog džemata i ovog mesida i Allah subhanahu wa ta'ala slavimo i veličajmo i njemu zahvaljujemo, a onaj ko Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljuje, Allah će mu povećati. Allah će mu od tih blagodati još više povećati. A zatim, Draga braćo, prije smo govorili da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio jasnu knjigu. Poslao jasnog poslanika da jasno ukaže na jasan pravi put koji se jasno razlikuje od svake zagode. A zatim smo rekli da čovjek da bi išao ovim jasnim putem i da bi bio ispravan, mora imati ispravno znanje, ispravno vjerovanje i ispravna djela. Mora ispravno vjerovati i ispravno raditi. Da bi bio ispravan i da bi bio na pravom putu, mora to ispuniti. A onda smo rekli da se šeitan, da nas Allah stana tada od njegovih srći sačuva, najviše upravo trudi da Allahova vjera bude nejasna, da Allahova knjiga bude nejasna, da sunet Rasula sallallahu alaihi sallam bude nejasan, da pravi put ne bude jasno različito krivo i da sve bude pomiješano. I rekli smo da je jedna od najvećih fitni i najvećih iskušenja oni koji hoće da idu pravi putem upravo to što će im šeitan pomiješati istinu sa lažinom. Pa kaže šeitan Iblis, le'anetullah ja'rin, kaže gospodaru svih svjetova, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا ولأغرينهم أجمعين Kaže gospodaru, zato što si ti mene u zavodu odreo, zato što si mi učinio da budem odzalutali, ja ću njima sad na zemlji uljepšavati. Šta će njima šeitan, to jest ljudima, људима синовима Ademovim, šta će ће šeitan шејтан на земљи La uzeti nenne, Zina je ukras. Ja ću im na zemlji ukrašavati. Šta će im šeća na zemlji ukrašavati? Zabude, strasti, život na dunjavku, da zaboravi na akiret. Sve što će im se pomiješati i što će im učiniti, da im istina bude nejasna. E to će njima šetan ukrašavati i uljepšavati. La uzajdi nek na lehum fil ovde. Vola ukvijen na mnađmeni. I sve ću ih u zabud odvesti illa ibadaka minhum al-mukhlasin osim tvojih iskrenih robova. Pa je iskrenost zaštita od ovog ukrašavanja. Ovo je najveća fitna. Šetan se najviše trudi upravo ono što ti treba da bude ispravno, da ti bude neispravno. Tvoje vjerovanje da ti bude neispravno. Tvoje znanje da ti bude neispravno. Da ne znaš šta je istina, šta vaš. I šta još? I djela da ti budu neispravno. Da ne znaš kako treba raditi, kako ne treba. Baš ono što tebi najviše treba, šetan se kod toga najviše trudi da se to pokvari. Tvoje znanje i tvoje djelo. A Allah subhanahu wa ta'ala je sve preduzeo. Knjige objavio, poslanike slao, razum ti dao. Sve oko sebe stvorio da se upućuje na Allaha i na istinu. Allah je sve stvorio i sve preduzeo da ti ipak prepoznaš istinu. Ali, ako budeš iskren, illa i dare će minhum ono potrasin, osim tvojih iskrenih robova. Pa ako hoćeš da te šeitan ne zavede, moraš biti iskren sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala, šta? وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ Vidi, šeitan želi da vas, da vam pomiješa istinu i laž, da vas zavede, da vam ukrasi sve što ne valja. Batil, laž, krivi put. A vidi, Allah želi en yuhikkal haqqa bi kalimati. Allah želi da potvrdi istinu svojim riječima. Allah želi da ustanovi istinu svojim riječima. Allah želi da podrži istinu svojim riječima. Li yuhikkal haqqa bi kalimati vafila, vada ukeli hal mojrimu. Da Allah ustanovi istinu istinom, da uspostavi istinu istinom, da pokaže da istina bude jasna i da što zbije laž, da razotkrije, raskrinka laž, makar bilo krivo zulučarima, makar bilo krivo kriminalcima. A ko su oni kriminalci? To su oni koji su sa šetanom. Pa šetanu pomažu da laž prikažu istinom, a da istinu prikažu lažima. Da zaodiju istinu u laž, kao što Allah s.a. kaže u ajetu, obraćajući se Ahlul Kitabija, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Nemojte zaodjevati istinu u laž. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَنْتُمْ تَعْلَمُونَ I kriti istina vi znate. Nemojte to raditi. Pa šta je ovo za odjevanje istine? Šta je ovo? Ovo za odjevanje istine lažima jeste prikazivanje laži istinom, odnosno prikrivanje istine čime? Lažima. da se istina zaudi u laž, pa da onda ta laž liči na, istinu. Odnosno, zaudijevanje istine u laž znači miješanje istine u laž. Da se sve pomiješa. miješa. Podrka, miješanje ovde u stvari je nastojanje da se prejasne stvari. Tako proste istine. Jasne stvari malo izvjesiti da se napravi kod toga zabuna i problem, pa da ispadnu to veliki problemi koji ne mogu dokučiti, osim vrlo, vrlo razboriti i naši tani ljudi. E to je šeitansko nazivanje i oni koji igru za šeitanom, pa šta rade, laž prikazuju kao istinu i kriju istinu, a svjesni su. Pa kaže Ibn Sejmi Rahimullah Kara u komentaru ovog rajeta, kaže kogod prikazuje laž kao istinu, on neminovno mora sakriti istinu. Mora je prikriti. Jer ako se istina pokaže, propašće ona laž koju on prikazuje. Isti, istina i laž ne mogu obstati jedna pored druge. Ako se ustanovi laž, mora se istina sakriti. Ako se ustanovi istina, laž će propasti. Ne može jednostaviti. Tako kaže Ibn Qajim Rahmanullah ta'ala da je prikazivanje istine lažne, odnosno laži kao istine u stvari podvala, podvaljivanje i poturanje laži kao istine. Kome? Muslimanima koji traži, koji hoće istinu. Pa je ovo podvala. Ovo je podvaljivanje, poturanje i prevaranje. Kao što trgovac na pijaci prodaje nešto, pa onda najbolje voćke, na primjer, voće prodaje gore istakne na površinu. A one koji su nastrovile, i koje je kiša zahvatila patrulnu dole ispod da se ne vidi. E tako i ovi pozvaljuju gore, laž istaknu kao lijepu, tako? a ona u sebi ta laž kiša, smravi, truleš, krije pozvalu, krije zablu. A oni je prikazuju kao pravi put. Tako govori Ibn Kajim. Tako imam Ar-Razi kaže za ovaj ajet. U komentaru ovog ajeta tešti vi kaže čovjeka zavode oni koji ga zavode na dva načina. Ili, ako čovjek zna istinu i čuo je dokaze istine, da mu te dokaze povrkaju, dobate sumnju u njih, nije to tako, ne misli se na to. I da onda on prosumnja, nije, Ljubče je znao dokaze, danas odjednom ne zna šta je istina. Zbuni. Da zbune onoga ko zna istinu Ili ako čovjek nikako ne zna istine, da ga spriječi da tu istinu sazna i da dokaze čuje, da ga spriječi i zabrani mu na sve moguće načine da dođe do istine. Pa zato kaže Allah sana kara وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاتِلِ Nemojte zaradjevati istinu vlaš. To jest, nemojte zbunjivati one koji ima istina, koji su čuli za istinu. Za istinu. Nemojte ih odrašati. I drugo, وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ I nemojte kriti istinu. Pa su ovo dva načina zabluđivanja, za, zavođenja ljudi u zabludu, manipulisanja ljudima. Kako se manipuliše ljudima? Tako što im istinu prikažeš krivom, odnosno batim, vlad prikažeš pravi, kad ga znaju. Ili ako ga ne znaju, da sakriješ od njih istinu, da nikad zemlju ne čuju. I to, je, to su dva moguća načina. I vi dok ja ovo govorim, vidite kako mnogi danas ja ih neću razokrivat, razokrit ćete i vi, nastoje, nemoj slušati, nemoj da srčaš, nemoj slušati, ne idi tamo, ne razgovaraj sa njima. Što? Nemoj da čuješ dokaz, nemoj da srčaš dokaz, nemoj to raditi. Nemoj čut dokaz, ili oni koji su već bili, ne, to nije tako, ti dokaze su neispravni, ne misli se na to, zbunjiva. I to su dva načina na koji najljude utiču. Pa oni koji ovako najbude utječu, pa im zaodjevaju istinu laž, ili, ili žele da odvrate i da sakriju istinu, neka znaju da rade ono što šetar radi i što je se daleko da radi, a da ne rade ono što Allah radi i što Allah hoće da se uradi, da istina postane jasna. A da laž postane jasna. Da pravi put postane jasna i da krivi put bude jasan. Kad se velje nam rošto mi nam gaj, pravi put se jasno razlikuje od krivog. Kome god oko ovoga nešto nije jasno i ne zna šta je pravo, a šta je krivo, ne zna da je potpuno početan utjecaj od ljudi i džina koji želi da ga zbune i od istine odvrati. Istina će se toliko sakrivati, toliko lažima prikrivati da ljudi jednostavno na kraju i proste najjasnije istine neće moći razaznavati. Po ljude hidu bil dafiri uh, Allah s.w.t. govori o tim koji se trude i spominje i da oni žele da istaknu istinu i njome, njome da ljudi hidu al-haqqa e, e, bil batil, da prikriju, da pobjede lažima istinu, da je prekriju. I ona će se gubiti i prekrivati zbog njih, zbog mnoštva njihovih laži, kao što kaže Abdullah ibn Masud radijallahu anhu, a ovu predaju spominje Ibn Rajab al-Hambali u svom dijelu Džamir al-Rom, pa kaže doći će vrijeme, kaže Abdullah ibn Masud doći će vrijeme kada će ljudi od, odrast na lažima, odrast na novatarijama odrast na zavodan. Pa onda kad se pojavi sunet, reći će kakva je ovo novotarija, kakva je ovo sad zavod? Šta je ovo sad novo? Kad se pojavi sunet, reći će šta je ovo novo? Pazi, sad ova Ibn Sa'ud je ashab Allahovog poslanika sallaha alaihi sallam. Živio je sa Allahom i poslanikom sallaha alaihi sallam. I kratko iza njega živio. Koliko god je živio iza Allahovog poslanika, to je kratko, ali pogledajte kako je razoslio i vidio šta će se desiti. Kad ljudi odrastu na batilu, kad dođe istina prepoznati, neće moći prepoznati. Reći će kada je ovo zavod, šta je ovo? Pa su pitali Abdullah ibn Sa'uda, kad tu, kad će tu doći? Pa kaže Abdullah ibn Sa'uda, Ida qallat umana'ukum wa fatwa umara'ukum kad bude malo pouzdani ljudi među vama a mnoštvo emira i vođa. Wa ida qallat fuqaha'ukum wa kathura qurra'ukum I kad bude malo onih ljudi koji razumiju istinski vjeru, a bude puno onih koji čitaju, puno učača će biti. Čitača će biti puno. Puno doktora i magistara, profesora i raznih kategorija, vozovima i vagonima, ali vrlo malo onih koji razumiju vjeru, koji shvataju ovu vjeru u sveštenju. Tad će to biti. Otuf kabul gajri din i kad će se tražiti razumijevanje vjeri, učiti islamski propisi, ne radi vjeri. Učiti islamski propisi, ne radi vjeri. Pa mnogi danas imaju čitave institute, institucije, fakultete za izučavanje islama. Ali ne radi islama, nego radi gorbe protiv islama. Mnogi danas nastoje da nauče o vjeri i da nauče o ponašanju vjernika da bi ih lakše ugodili da bi ih mogli prisluškivati. Pa onda raznim tim špijunskim i uhljubskim proturskim institucijama i agencijama prenosili. I svoje uši su iznajmili i prodali. Za sitne pare. Zaboravajući na Allaha. Da Allah dvije nad svima nama. I da hoće krenjeti šta su čuli. Nego će još uveličati. Ne bi on ispod James Bond tako, da on razotkrio veliku opasnu ćeliju Al-Qaide i tako dalje, da se ne krećemo sa teme, znači, tako, to je presudni dan, učit će se vjera, ne radi vjeri, nego radi borbe protiv vjeri. I šta će se još raditi? U altumi se ti dunja bi amelim afirat. I tražit se dunjaluk dijelima afirata. Kako su dijelima afirata? radi se ljudi djela koja najbolje izgledaju da su radi dina, radi vjeri, radi Allaha, radi dženneta, postići i klanjan, je tako? Radi dobra djela, učit djela, učit Kur'an, hafizi Kur'ana. Međutim, ništa od toga ne rade, osim da bi radili nešto na dunjavku. Ništa od toga ne rade radi Allaha, nego da bi im se to isplati na dunjavku. E sad će se to desiti, kako kaže Abdullah ibn Mesud zavude će se širiti, a neće ljudi shvatati da su na zavude i da su odavno na stramputici. Neće razumijeti. Tako govore Asavi prije 1400 godina, a mi danas to ne možemo da razaznamo, a učimo i čitamo Kur'an i gledamo u njega i čitamo prevod i slušamo hadita vlahog poslanika Tovare. Nije li ovo dokaz, nije li ovo dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala iako je zagarantovalo. Pazite ovo dobro. Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovalo da će se čuvati Kur'an. Inna nahnu nazelna zikra, wa inna lagu lahafiru. Allah će čuvati Kur'an. Sačuvat će Allah sunnet i sačuvao ga. Međutim, prijašnje knjige ljudi su izmenjivali tekst. Nije nam tekst. Brisali rečenice, stavljali drugi. Kur'an ne mogu. Ostaće rečenice i ostaće riječi Allahu poslanika sallallahu Ali šta mogu? Iz okreta će njihova značenja. Pa će govoriti, ne misli se na to. Misli se na ovo. Na što se misli na ono što njima paše i odgovara u datom trenutku. E tako će raditi sa Koranom. Zbog čega? Šta je uzrok? Šta će ljude navesti da skreću? To su, braćo, dvije stvari. To su šubuhati. Šubuhat, šta su šubhet? Vi ste svi čuli, kaže imam šubhu. Šta je to šubha? To je da čovjek ima nešto od ajeta ili hadita. Pa misli da taj ajet ili hadit upućuje na nešto, a on ne upućuje na Ili da to znači da je nešto dozvoljeno, a ne znači. Ima šubhu, neku nejasnu stvar. U temelju, ljudi svoje ponašanje na nejasnim, sumnjivim, nedokazanim stvarima. E to su šubine. Pa pogledajte šta se radi radi šubine. Radi nejasne stvari. Sasvim nejasne, nepotvrđene, nesigurne. Pogledajte da jedna čitava institucija koja se zove islamska zajednica, koja je trebala da štiti islam i da ga zastupa i da ga prožima i njemu poziva, da ona na osnovu obične pretpostavke, na obične pretpostavke, Pretpostavlja se da je nekad neki ajvaz dedo živio. Pretpostavlja. Nije istorijski dokazan uopšte da ta ličnost postoja. Na osnovu te pretpostavke spremni su desetine hiljada ljudi okupiti, angažovati. I metka desetinama hiljada, stotinama hiljada maraka potrošiti u reklame, pozivajući ljude na to. Sva, sva ova aktivnost na osnovu čega? Na osnovu legende. Obične pretpostavke. A na osnovu jasnih istina ništa se ne preduzima. Na osnovu onoga što je kristalno jasno, ništa se ne preduzima. Šta isti ti ljudi preduzimaju? Da ljudima objasne i da ih ponuče da moraju Allahu subhanu wa ta'ala na sveću klanjati Da moraju svoje liste do zemlje pred Allahu spuštati. Šta su preduzeli? Koliko su miliona na to potrošili? Ili jesu li i jedan pening na to potrošili? Pogledajte koliko se ljudi angažuju na šubhama i temelje svoju vjeru na šubhama. Kao u ajetu koji sam malo prije htio da citiram. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِ I raspravljaju se lažima da suzbiju istinu. lažima nastoji da su spišti. Šubhama i običnim sumnjama ustanovljavaju vjeru. I kažu to je od islama. Kako će to Allahove robovi? Kako to da bude od islama? I od univerzalne Allahove poruke svim ljudima. Kakve veze ima Ajvatovica i Prusac sa islamskim umetom u Bangladešu? Šta će oni tamo iskini? Nisi nič kad čuli za to svrtište. Može li to biti uputa Allahova svim ljudima? Poruka svim ljudima. To su te zavode. I je tabi'una illa van vana tahval anfus oni slijede samo obične pretpostavke i ono što se njima sviđa. E to oni su učinili to vjerom. Zašto još ljudi skreću? I zašto još skreću, skreću zbog ovih strasti, zbog znači šukiti, Pa Allah sama dala nas podučava ako ovako počne da razmišlja i da se pogodi za onim što se njemu sviđa, da će sigurno da lutar. Pa kaže Allah sama dala, obraćaju se da budu ali istana. Ja da budu. Inna je alna je halifatin salam. Halifatin salam. Fahkum bejna nasi bil haq. O Davude, mi smo se učinili nasljednikom na zemlji. Sudi među ljudima pravedno. Vala se tebi i heva. Te ju vidjeti an se vidjeti nemoj da slijediš svoje strasti. Nešto što se tebi sviđa. Kad sudiš među ljudima, da slijediš nešto što se tebi sviđa. Ne! To će te odvesti Allah ovog puta. Inna ledine je zilluna an sebi lize. Lehuma je lehum sebi. Ima nešto je ovna čitav. Oni koji se povedu, koji zalutaju sa Allahovog puta, njima njih čeka bolna, žestoka patnja. Zašto? Zato što su zaboravili na sudnji dan. Pa kad čovjek krene za onim što se njemu sviđa, kad zaboravi na sud pred Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto još ljudi lutaju? Lutaju zbog svojih strasti, ovih dunjavskih strasti i užitaka, jela i pića, žena, radi toga da lutaju. Želi da udovolje svojim strastima, svojim trgusima i onome što je ispod trguna. I onda skreću sa Allahog puta. Allah subhanahu wa ta'ala nama govori da je to isto bilo i prije. Kerle dina min qabrkum كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا vi ste isti kao oni prije vas. A oni su bili jači od vas. Bili snažni, vidi, ovo će svako iznenaditi. Da su oni prije bili jači i imali više imetaka i ovo će se mnogi iznenaditi. Da su bili bogatiji, više su imetaka imali. I više djece, djece svakako su više imali. Zato što je danas strast postala da se nema djece. Da, havla ura kvote i nabiti. pogledaj, Allah sana tala djecu stvorio kao blagodat, ljudi to danas doživljavaju kao, kao musivet. Svoju vlastku djecu doživljavaju kao musivet. Dok je vjere Allah sana tala može da izokrene ljudski um i razum i srce da izopači zato što ne slijedi pravi put. I dok je šeitan vjere čovjeka može da napravi budalom. Pa danas čovjek u ovom savremenom dobu pod navodnim znacima ubija svoje djete prije nego što se rodi u utrobi njegove majke. A mi se zgražavamo kad čujemo da su predislamski Arapi zakopavali svoju žensku djecu. Pa zar ovo nije ogavni? Ovo još svoju vlastitu ženu odvede doktoru da sad nije na avret pregleda toga da bi ubio njegova djeta. E to su strasti dok je mjeri čovjek odvodi u zavod. I dok je ga mjeri mogu odvodi ali je najveća opasnost. Kad se strah pomiješa sa šubom. Pa ovaj koji ima neku šubu nejasno mu pa pogriješi, piše Allah kad mu postane jasno, ispravit će se. Ovaj koga strast ponese, pa hoće da udovolji nekim svojim strastima, on zna da griješi. Je tako? Pa ako ga zaustaviš, kaže, ja ne mogu, to teško mi je, volio da staršem ovog alkohola, cigara, i tako, ili kažem Allah ti pomoga, volim Allah da ti pomoga, bez toga staršem. Ali pogledaj ovo, ali ako čovjek počne da griješi i onda pokušava te svoje grijehe i stranputicu da opravda i da kaže ovo ispravno. Kako ispravno pa nađe ko bojavi neki dokaz. E to je najveći musivet. I to je najopasnije i najogavnije. Zašto? Zato što se ovaj neće pokajati. A i oni koji slijede svoje strasti i slijede ono što se njima sviđa, slijede svoje šubre, nejasne stvari, temelje svoju vjeru na nejasnim stvarima, nejasnim dokazima, i oni isto tako, ako se ne pokaju, na kraju će skroz zalutati. Ili, u najmanju ruku, to može da ih dovede da budu novotari. I svaka novotari je utemeljena na tome. Svaki krivi put, svaka kriva vjera je utemeljena na tome. Ali onda kad im dođu dokaz i kad se suoči sa dokazima, ako se ne pokaju, oni otkrivaju svoje licemjerstvo i čak šta više može i to odvesti u kufar. U totalno nevjestu. Allah molim da nas sačuva svih dana. Allah molim da nas učvrsti na istini da nam je obrati يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه يوم انه هو الغفور الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga braćo, ovo zadnje što smo spomenuli je najogavnija stvar. Da se laže na Allaha, da se krivi i skrivlje vjera i da se onda tvrdi da je to pravi put. Zato Allah subhanahu ta'ala najžešći kažnjama. Pogledajte govor šehu Lisana Ibn Tejmi Rahim Arulao Dara o Israelčanima. Kaže, njima je bilo zabranjeno da love subotom. Pa su oni zavacivali mreže peskom, a vadili nedeljom. Da bi izbjegli tu zabranu. A Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da love subotom, a onda dao da im se riba pojavljuje samo subotom. Ostalim danima nema. Pa su tako uradili. Pa kaže, šehtu li sam idu tajnije, vidite, kaže, Benu Israil nisu zanemirovali u Allaha. Nisu zanemirovali ni u Musa, ali i sve Nisu rekli ni, ne vjerujemo mi u Tevra. Rekli su i vjerujemo Allaha i Tevra i vjerujemo u Musa, ali i sve Čak šta više nisu rekli, hajmo mi prekršiti Allahovu zabranu. Jesu rekli? Nisu. Nego, nećemo mi prečiti i zabrane. Mi postavimo Allahu zabranu. A onda, da iskoriste lukavost i dobjesljivost, da opet urade ono što je zabranje. I da opet ispadne da oni sve postoje Allahu din i Allahu vjeru i ono što im je Allah zabranio i da reče sve da bude istinu. E to je ta stvar. Pa vidite, šta su oni uradili? Za zidove Allah sana tada kaže da su jeli kamani. Da su se borili jezik od tih drugih, zarobljavali, uzimali otkup. Da su sve harame druge koje su činili, kršili ugovore, ubijali svoje poslanike, sva što je drugo radili. Ne zbog jednog od tih grijeha Allah i nije tako žestoko kaznio kao za ovo što su radili na subotu. Kao ovo podvaljivanje. Kao ovo podvaljivanje Kao ovu dobitljivost da doskoče Allahovom zakonu. Znate šta je Allah sana tada sa njima uradio? وَلَقَدْ عِنْتُمَ الَّذِينَ اعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَكُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِلَدَةً خَاسِرِينَ I znate za one od vas koji su se ugriješili po subotu, pa smo im rekli, budite majmuni predreni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pretvorio majmun. Eto Allaho je kazni za ovaj grih. A šta su? Kad pogledaš, li ribu, lovili ribu, jeste ribu je halal, ništa posebno. Ali, ovo što su se dovijali da doskoče i zaskoče ili preskoče Allahove granice, da podvale i izmijene vjeru i da dođu do harama na način da se misli da je to sve legalno i da je halal da uzmu ono što im je zabranjeno, što je haram, a da ispadne da nisu to uradili. E to je toliki grije da je Allah svano tava u majmu ne pretvorio. Pa je Allah, Allah, poslanik sallaha alaihi sallam, kada je došao do zidje na denu nabila, dozivo i govorio o vratići svinja i majmuna. Zašto? Zato što su njihove neke amiđe davno, je tako, braće njihovi očeva pretvoreni u majmune. Pa njegovo ponašanje, njegova vanjska strana, da su oni boje Allaha, da poštuju Allahove granice. A unutrašnjost njihovog ponašanja, suština njihovog ponašanja je da oni krše ono što je Allah zabranio. E taki je danas najviše na dnjavu. Zamislite kako je Allah žestoko kaznio židove zbog toga što su na taj način htjeli da jedu ribu. Da love ribu. Koja im je bila zabranjena samo subotom. A zamislite šta će Allah uraditi sa oni koji na ovaj način žele da se Allahu širk čini. Žele da prikažu da je dozvoljeno dove upućivati nekom drugom ima Allaha. Ići molta ila zbedu i od njega traži pomoć. Zamislite kako oni i u kojoj oni mjeri Allahu vjeru iskrivljuju. Pa čine ono što je kufr i širk vjerom i dinom. teško njima. Teško njima od Allahovi subhanahu wa ta'ala kada i poniženje. I na dunjavu koji na teško. I kako od njih kazan čeka. Zato je Resul sallallahu alaihi sallam u hadithu koji spominje Ibn u tefsiru i kaže da mi je ispravan senet. La tartekibu nartekebel jehud. Nemojte da radite ono što su radili židovi. Šta su radili židovi? تَسْتَحِلُّونَ مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَا الْحِيَ da pohalavijete i do harama dolazite na najbezazrednije, najprozirnije, najprozirnija lukavstva. Da do harama dolazite na najprozirniji način. Lukavstva koja su prozirna, providio. I koje će svako proniknuti. Zašto ovo govorimo, braćo? zato što je danas mnogo oni, mnogo previše oni, koji jasne istine Islama čine nejasnim. A jasne neistine predstavljaju kao istinu i Allahovom vjerom. I time milione i stotinova hiljada ljudi odvode iz Allahove vjere i skreću sa pravog puta. Na njih je obaveza ukazana. Zašto? Zato što oni na sad glas stalo ponavljaju da smo mi fitneđije i da mi smutnju unosimo i da mi narod zbunjujemo, a mi pozivamo da sve bude jasno. I da ideja islama, odnosno islam, bude prepoznatljiva i jasna ideja odvojena od svake laži i svake trankutice. I da se ne miješa ni sa čim od zabludama da Kur'an bude knjiga koja neće pomješana biti ni sa kakvim govorima ljudi, filozofijama, pametovanjima, koja na kraju ishod je šta da možda ono u Kur'anu što je i nije tačno. Ili da je tačni i ispravnije prijediti nekoga drugog od ljudi umjesto Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E to je ono zašto ćemo se uz Allahovu pomoć truditi i boriti kroz ovaj džemat da ovom narodu predoćimo ovaj islam onakav kakav on je. Lijep i savršen. Bez dodataka, bez blata koji su ljudi tolješima nalijepili na ovu divnu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, na ovu uzvišenu vjeru. I bez krivina koje su ljudi napravili na pravom putu da se ljudima lakša, da idu pravim, jasnim putem. Najlakše ići pravo. I najbrže se stigne. I to će biti naša motivacija i naš moto da istaknemo islam, da islam bude jasno prepoznatljiv i odvojen od svega što nije istina. Da bude odvojen od ovog zulumčarskog sistema. Da bude odvojen od zulumčarskih i novotarskih institucija da bude jasan našem narodu, pa će ga onda narod kao tako jasno lako uz ovahu pomoć prepoznat, prepoznat u njemu svoju sreću i svoj uspjeh, pa će ga prihvatiti uz ovahu pomoć, a Allah molim da mi budemo uzrok toga, pa da nama bude nagrada za svakoga ko se istinski Allah iz Panov Tara vjeri prihvati i istinski Allah u pokori do zemlje i na srdu mu istinski padne i onda mu istinski čita svoj život bude rogovan. Allah subhanahu wa ta'ala zahvala. Allahu subhanahu wa ta'ala hvala. Allahu subhanahu wa ta'ala najljepši pozdravi. Allah subhanahu wa ta'ala sve počasti. Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nas uputi i učvrsti. Allah subhanahu wa ta'ala hvalimo i na početku i na kraju. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas uputi i učvrsti. Allaha molim da nas uputi na pravi put. Allaha molim da nas uputi na pravi put. Allaha molim da nas učini pretećama na pravom putu. Allah molim da nas uputi i da nama uputi naš narod. Ovaj napačeni narod kojeg manipuliše i iskoristava svako ko stigne. I Allah molim da mi budemo prvi nakon stoljeća koji će ovom narodu donijeti istinu bez želje da sa njim manipulišemo i da ovaj narod iskoristavamo. Nego iz želje da ovaj narod Allahu upokorimo i da Allahu bude pokoran da ga Allah pomogne i zaštiti i sačuva od dušmanskih ralja i sa istoka i sa zapada. Jer samo tako će ovaj narod biti zaštićen. I samo tako će Allah ovaj narod sačuvati pomoć kad se ovaj narod Allahu pokori. I kad od Allaha zaštito bude zaštito. Allaha molim da nas uputi uputi ovaj narod. Allaha molim da uputi nas i našu djecu. Da uputi ovaj narod i sinove ovog naroda da Allah uputi i naše neprijete ga Allah da uputi. Da Allah stano kara nas učini sebebom da narodi u široj našoj okolini našim sebebom prihvate se islamo i slijede pravi put. I da budu snaga koja će štititi Allahov zakon i Allahov vjeru. A da ne budu šeitanska snaga koja će to rušiti i poslije toga se boriti. Allaha molim da nas u džene prode i stavke u džehennem. Allaha molim da nam grehe uprosti samo se sakti. Da preko ružnih postupaka naših prije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam sramote sakti i preko ružnih postupaka naših prije. Allaha molim da izliječi naše bolesti. Allaha molim da podari zdrave našim bolestima. Allaha molim da izliječi naše bolesnike. Allaha molim da podari zdrave našim bolestima. Allaha molim da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Allaha molim da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uputi nas, naše žene i naše djece. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini naše kuće, kućama Islama, naše porodicama, naše porodice, porodicama Islama, da iz naših kuća izlaze hafizi u Allahovoj vjeru i muđajbi na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da iz naših porodica, iz naših kuća izlaze vođe islamskog umeta. Vođe na pravom putu. Volim raz stano tara da iz naših porodica i iz našeg naroda izvede vođe umeta. Ispravne vođe i preteče na dobro i hajer. Allaha molim da nas u džene svode i sasi od džahnama. Allaha molim da nas obskrbi od sebe i da nam halalom da nas halalom učini da nemamo potrebe za haramom i da učini našu obskrbu prostranom i obilnom, tako da nemamo potrebe za haramu. Allaha molim da nas učvrsti na istini, da sačuva nas od svake Allah Allaha molim da nam podari razboritost, da nas sačuva od onih koji nam žele istinu pomiješati sa lažima, da nas sačuva od njihovog nastajanja da nam podari razboritost, da prepoznamo istinu i da snage da je slijedimo, da nam, da nam da razboritost, da prepoznamo ono što je lažno i neistina, da nam da prolisljivost, da vidimo svaku laž i da je se klonimo. I da je se čuvamo. Allah molim da nas sačuva od naših dušmana. Allah molim da nas sačuva od naših dušmana. Allah molim da nas sačuva od onih koji nam sve se spremaju, koji nas uvode, koji nam žele podva, podvaliti, koji nam podvaljuju. Allaha molim da nas od njihove ruku sačuva. A on je moćan i kada od naše dobe čuje, njega za zaštitnika uzimamo. A Allah je naš zaštitnik. A svi oni koji to nama rade, nemaju nikoga za zaštitnika. I neće zaštitnika i pomagača od Allaha naći. Kad ih Allahova kazna stigne, niko im pomoć neće. Allaha molim da nas učvrsti i uputi i da nas uđene sve da ispasi od jehennema i Allahu zahvaljujem na početku i na kraju i naša posljednja i prva dova je Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wa Sad. Allahu zahvaljujem